بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائي جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرأه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الدلال البعيد صدق الله العلي العظيم هي سورة إبراهيم عليه السلام आहे हिन जूं आयतूं असां हींअर पढ़ियूं आहिनि तेरहीं आयत खां वठी अरिड़हीं आयत ताईं हिन जो मक़सदु जेको आहे हिन सूरत में जे पहिरीं ॻाल्हि हली नबी पाक सलाहु खे अलाह ताला फ़रमायो त तोखे ई किताब सां मोकिलियो आहे त जीअं माण्हुनि खे ज़ुल्मात मथां कढी नूर वारी हिदायत जे रस्ते ते आणी जेको सरादुनि मुस्तक़ीम आहे जेको अलाह ताला जो रस्तो आहे हुन खां पोइ अलाह ताला फ़रमायो त यादि कर पंहिंजे हज़रत मूसा अलाम जी ॻाल्हि यादि ॾियार माण्हुनि खे ज़खीरु हुम अमिला हज़रत मूसा अलि इलाम खे हुकुम थियो त ॾींहनि रातियुनि अलाह ताला जी जेके ॾींहं रातियूं गुज़रियूं नेमत जूं या अज़ाब जूं उन्हनि खे यादि करियो उन खां पोइ मूसा अलह इस्लाम जी आई ज़िक्र पोइ नूह अल जो ज़िक्र आयो उन खां पोइ ॿियनि अंबिया अल इस्लाम जो ज़िक्र आयो जेके नूह अली इस्लाम खां वठी आद ऐं समूह जे विच में जेके केतिरा गुज़रिया जिन जी कंहिंखे ख़बर कान्हे सवाइ अलाह ताला जे हाणे पंहिंजो हिते फरमाई हिन विझ त रसूल उहे जेके आया विच में तन खे अहिड़े नमूने सां उन्हनि काफ़रनि जेको आहे सो वर्ताव कयो जो हुन चयूं त असीं तव्हांखे कढी छॾींदासीं मुल्क मथां हिते जेको आहे हींअर आया तूं पढ़ियूंसूना कफ़रु काफ़रनि चयो उन अंबियान हिम इस्लाम खे रुसल हिम अंबियान खे ल जन न न खुम मिन आरदे असां पंहिंजी धरती मञा जेका असांजे पीउ ॾाॾे खलकी आहे उन धरती मञा तव्हांखे असीं कढी छॾींदासूं या रब पाक जी धरती आहे मुल्कुल यौम लिलाह वाहिद कहार हीअ धरती आसमान ज़मीन अलाह ताला चए थो मूं ठाही आहे माण्हू चए थो त हीअ मुंहिंजी पीउ जी आहे मुंहिंजे ॾाॾे जी आहे तव्हांखे असीं कढी छॾींदासूं हाणे हिते हीउ मौज़ू जेको आहे सो तमामु एप्ट जेको आहे हिन ज़माने सां लॻे थो छो जो जेको हले पियो हींअर धरती ते वॾाई जेका हथ कयो आहे जेको तकबुर कयो आहे वकाल लज़ीन कफ़रू हिम जन न कुम असीं وقال पंहिंजे पैरंबर ईमान वारनि من ارضنا असां हिनखे पंहिंजी मिलत ते आणींदासूं हिननि खे मुल्क मञा कढी छॾींदासीं नबीअनि खे हुन रसूलनि खे अल्ला ताला वही मोकिलियो अल्ला ताला छा चयो वही मोकिलियो ज़रूरु हर जा हलाक कंदासूं ज़ालिमनि खे जेके धरती ते तव्हांखे कढण था चाहिनि जेके धरती ते तव्हांखे अचणु नथा ॾियणु चाहिनि जेके धरती खां कढियो था छॾियूं ज़ोर मस्तु करे जेके बैन वेठा लॻाइनि धरती ते उन्हनि खे असीं ज़रूरु कढंदासीं बेशक असीं ज़ालिमनि खे अहिड़नि टायरेंट्स खे अहिड़नि धरती ते फसाद पकड़ण वारनि खे हलाकु कंदासूं इनशा इहो थींदो ऐं असीं बेशक तव्हांखे सुकून ॾींदासूं सुकून तव्हांखे अख़्तियार ॾींदासूं त तव्हांखे रहाईंदासूं हिन धरती ते में बाद में इन्हनि खां पोइ इहे जेके ज़ालिम आहिनि इन्हनि खे हलाक कंदा अलाह ताला कंहिं बि कंहिं नमूने सां जंहिं बि नमूने सां वणेसि तंहिं सां हिन सां विढ़नि हुन सां विढ़नि तूफ़ान अचनि बरसातूं अचनि फ्लड अचनि टो डैम भॼनि जीअं वणे थी रब पाक जेको आहे हुनजा जुनूद रब जा अलाह ताला जा घणा लश्कर आहिनि जंहिं बि लश्कर सां वणेसि तंहिं सां हिननि खे हलाक कंदो अहिड़े जेके ज़ालिम माण्हू आहिनि जेके ज़ालिम क़ौम आहे ऐं उन्हनि धरती ते उन्हनि माण्हुनि खे आणींदो जेके चङाई वारा माण्हू हूंदा ज़ालिक अली ख़ौफ़ मक़ामी इहो इन करे आहे जो जन मुंहिंजे साम्हूं बीहण खां ॾिजा उन्हनि खे आउं धरती ते सुकूनत अख़्तियार करणु ॾींदुसि ख़ौफ़ ख़ौफ़ मक़ामी व वाहिद ऐं मुंहिंजो जेको वाइदु मुंहिंजो जेको वाइदो हो पनिशमेंट जो ऐं चङाई जो उनखे उन्हनि खे ख़ौफ़ कयूं उन खां ॾिना उन्हनि खे आउं धरती ते अचणु ॾींदुसि उन्हनि खे धरती ते सुकून ॾींदुसि हू ऐं उन्हनि बेशक अलाह ताला खे ॿधायो पंहिंजे मदद जे लाइ हीअ माराइनि पिया हीअं जेके माण्हू जहिड़े नमूने सां कढनि पिया पंहिंजो जेके प्रस्टेशन हीअ हू जेको कनि पिया हिन ज़ाल माण्हूअ जे बे बे इंसाफ़ी जे कमनि जे ख़िलाफ़ु जेके कनि पिया वख़ाब कुल जबार अनीद अलाह ताला फ़रमाए थो असीं बेशक हर सर्खिस ज़िदीअ खे जेको आहे असीं बर्बादु कंदासूं तबाह कंदासूं इहो सर्कश ऐं ज़िदी आहे जेको हींअर धरती ते एॾो आधार थो पखेड़णु चाहे पियो वरा ही जहन हुनजे पोयां जहनम आहे अहिड़नि ज़िदियुनि जे जेके मरंदा त जहनम ई थी मरंदा जेके उते मरंदा जेके हिते मरंदा उहो युस का मिम मा इन सदीद असां हुननि खे प्यारियो वेंदो हुननि खे पाणी किझो ख़राबु जेको जहनम जो पाणी उहो उनखे प्यारियो प्यारियो वेंदो इहे त जर हू जेको दुखु भरींदो हुनजो वला या य सी हू ऐं गीत ॾ न सघंदो हुनखे मौत मिन कुल मखाननि हर तरफ़ खां मौत हिनखे ॾिसण में ईंदो हाणे हीअ जेके एतिरो डपु अला ताला हिन जे दिलि में विधो आहे वला यादुसी यू सी वई अतील मौत मिन कुल मखाननि हर तरफ़ खां हिन ॾिसण में थो अचे त असां मौत असांजे लाइ अचे पियो मौत असांजे लाइ अचे मौत सभु कंहिंखे मरणो आहे पोइ नंढो वॾे नंढो मरे की वॾो मरे अॼु मरे की सुभाणे मरे हर कंहिंखे मरणो आहे पर तव्हांखे डपु जेको आहे ख़ौफ़ जेको आहे इहो मुस्लमान जो मोमिन जो इहो जेको आहे वेही वियो आहे इन करे जो तव्हां इनवेट कयो आहे परावन मुल्कनि खे तव्हां वञी बर्बादु कयो आहे परावन मुल्कनि खे तव्हां वञी ज़ुल्म कयो आहे प्रावर मुल्कनि ते उते हाणे उन्हनि जो डपु अथव दिलि में इहो जेको पंहिंजी ज़मीर जेको तव्हांखे खाए थो पियो भला कुल मकाननि वमा बे मैयत इहे मरंदा बि कोन न को जहिड़ा हूंदा न को मरनि वमा हो बे मैतिन वरा ही अज़ाब गली पुठ जे पोयां वॾो ज़बरदस्तु जेको अज़ाब तयारु थियो रखियो आहे पहुचणु रुॻो हुते हुन खां पोइ फरमायो मसल लज़ीन कफरू बि रबे अहिड़ो इन्हनि में अहिड़नि माण्हुनि जो मिसाल ईअं आहे जेके पंहिंजे रब खे जो कूड़ था कनि अमाल हुकुम हिननि जो अमाल जेके आहिनि अहिड़ा आहिनि जीअं खाक खाक जहिड़ो ला न मिमा कसबू अला शइ जेकी कंदा उन उन मज़ा को ज़रो बि जेको आहे उन ते कुदरत रखी न सघंदा पंहिंजी कहिड़ी अथव कुदरते जेकी कनि था हुननि मञा कंहिं बि ॻाल्हि ते कुदरत कान्हे हुननि